Qədr gecəsi insanlıq tarixinin ən önəmli hadisəsi olan Qurani-Kərimin enməyə başladığı, və Allah Teala'nın haqqında müstəqil bir surə nazil etdiyi müstəsna bir gecədir. Allah Teala Quran-ı Kərimdə Qədr surəsində belə buyurur. Həqiqətən biz onu Qur'anı Qədr gecəsində nazil etdik. Sən hardan biləsən ki, Qədr gecəsi nədir? Qədr gecəsi min aydan xeyirlidir. O gecə Rəbbinin izni ilə mələklər və ruh Cəbrail hər işə görə yerə enirlər. O gecə sübh açılana dək əmin amanlıq olur. Əziz müsəlman qardaşlarım, Ramazan ayının mənəvi iqlimində bir ay boyunca yerinə yetirdiyimiz ibadət və itaətlərimizin ruhumuz üzərindəki təsirini yaxından hiss edə bilmək üçün əməllərimizə diqqət etməliyik. 17 saat az və susuz qalıb oruç tuturuqsa, bunu qeybət edərək, haqqa girərək, söyüş söyərək, yalan danışaraq zayi etməməliyik. Əgər bu mübarək ayda malımızın zəkatından ayrı bir zəkat veririksə və ya sədəqələr ayırmışıqsa, vermişiksə, bunları qarşıdakı insanı təhqir etmədən, onun başına vurmadan, riya və göstəriş göstərmədən etməliyik. Gecələri isti yataqdan qalxıb namaza durmuşuqsa bunu göstəriş üçün etməməliyik. Bu mübarək ayda əgər qardaşlarımız olan münasibətlərdə, iftar yeməklərində, harda olursa olsun, hansı əməlimiz olubsa, niyyətimizə diqqət etməliyik. Çünki Allah qorusun bunların heç birinin axirətdə bizə faydası olmayacaqdır. Çünki hamısının mükafatı bu dünyada veriləcəkdir. Odur ki, dəyərli qardaşlarım, bu ayın xüsusən son gününə və xüsusən Qədir gecəsini axtarmağa çalışıb onda daha çox ibadət etmək lazımdır. Çünki bu bir fürsətdir. Buna görə min aydan daha xeyirli olduğu müjdələnən və təxminən 80 illik bir insan ömrünə bərabər olan bu gecədən lazımi şəkildə istifadə etmək lazımdır. Bu isə son 10 günün içərisindədir. Etdiyimiz günahlardan ötürü peşman olaraq bu günahları bir daha etməməyə dair Rəbbimiz qarşısında söz verməli, tövbə etməli, özümüz, ailəmiz, qohum əqrabamız, yaxın dostlarımız və bütün müsəlman qardaşlarımız, millətimiz və xalqımız üçün Allah-u Teala'dan yardım istəməliyik. Allah-u Teala'nın bizə doğru bilgi, ixlas verməsi, hidayətə gəldikdən sonra azdırmamağı və bizi əff etməsi üçün dua etməliyik. Ağrı, acı və çətinlik içindəki üzlərin gülməsi, və göz yaşı tökərək yaşamaq məcburiyyətində qalan insanların qurtuluşu üçün nələr edə biləcəyimizi fikirləşməli, onlar üçün də Rəbbimizə dua etməliyik. Keçən həyatımızın Quran və sünnətə uyğun olub olmadığı haqqında düşünməli və özümüzü hesaba çəkməli. İnciklik, kin və nifrətin yerinə hörmət, sevgi, dostluq və qardaşlığı hakim etməliyik. Yetimlərin, kimsəsizlərin, Təqirlərin və möhtacların üzünü güldürməli, onlara yardım əlimizi uzatmalıyıq. Sevgili Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi və səlləm bu mübarək gecə haqqında belə buyurur. Kim inanaraq və savabını Allahdan istəyərək qədr gecəsini əhya edərsə, onun keçmiş günahları əff olunar. O zaman bu gecəni lazımi şəkildə canlandırmağa çalışaq. Xütbəmə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləmin Həzrət Ayşə anamıza bu gecədə edilməsi tövsiyə etdiyi dua ilə son vermək istərdim. Allahım, sən əff edənsən, əff etməyi sevirsən, məni də əff et. Dəyərli qardaşlarım, Qədir gecəsinin dəqiq vaxtını heç kimsə bilmir. Hədislərdə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qədri gecəsini son 10 gündə, son 10 günün tək gecələrində axtarın deyir. Və bir hədis şərifdə də Ramazan ayının 27-ci gecəsində axtarın deyə bəyan eləyir. Allah-u Teala əgər nəsib edərsə, bu ayın 24-dən 25-nə keçən gecə, yəni Ramazan ayının 27-ci gecəsi, qədri gecəsi niyyəti ilə məscid səhərə qədər ibadətə açıq olacaqdır. İstəyən qardaşlarımız bərabər şəkildə bizimlə bu gecə niyyəti ilə <coughs> məsciddə ibadətlə məşğul ola bilər. Ümumiyyətlə, son 10 günün tək gecələrində bu gecəni axtarmaq və bu gecədən haqqı ilə istifadə etmək lazımdır. Allah-u Teala bizi müvəffəq etsin. Ələ inna əhsənəl kələm وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون الحمد لله حمدا كاملا والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة الشان الشرف الصفي فقال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم ارض عن خلفاء الراشدين أبي بكر عمر وعثمان وعلي وعلى بقية السحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون شبه سيسك الله تعالى Teala yaxşılıq ədalətli olmağı və qohum əqrabaya öz haqlarını verməyə əmr edər, pislikdən və asınlıqdan çəkindirər və hər zaman ibrət almağımız üçün bizə öyüd və nəsiyyət edər.